не заглядати ж у дзеркальце. Повертався Мирон Лаврінович, несучи в руках її модне пластикове пальто темного чернечого кольору. Ніна подякувала, одягла. Я в ньому, наче в жалобі, подумала, в жалобі по Києву. Ох, Андрію, Андрійку, Андрійчику. Македонов налив у бокали вина, почав урочисто. Шановна Ніно Олександрівно. Дозвольте мені сказати те, що я про вас думаю. Ніна зіщулилась, мов би чекаючи удару. Їй усе ще не вірила, що перемога так близько. Проте дальші слова Георгія Савича розвіяли сумнів. Він говорив із запалом, з інтонаціями, які нагадували монолог Мастакова Ви належите до актрис, яким не треба прокладати собі шлях на сцену ні тим, ні іншим способом. Я завжди кажу те, що думаю. Даруйте старому, але це мій принцип. У вас є талант. Це нібито головне. Так принаймні дехто вважає. Однак у Ніни знову поховала душа. Ну от ви відразу зблідли. Що ж, я замовкаю. Випиймо за ваш небуденний талант. Небуденний означає святковий із властивим йому примітивізмом уточнив Арсамастів. Тримайся в рамках ролі Мастакова, порадив йому Македонов. У тебе це виходить краще. Під твоїм шаленним керівництвом. Ці репліки не вражали, як удари шпаг. Вони нагадували скоріш тупі уколи дерев'яних мечів. Але за ними приховувався якийсь загадковий неясний для Ніни підтекст. Справді, Арзамасцев і Македонов друзі, це поза всяким сумнівом. Не випадково ж Георгій Савич доручив Мирону Лавріновичу головну роль у провідному для театру спектаклі. Не випадково нарешті вони зійшлися тут за цим столом. Так у чому ж річ? Просто вони дуже різні люди, а об'єднує їх обох, як і ніну з ними, спільна праця. От і все. Ніна ковтнула для сміливості вина і попросила говоріть, Георгію Савичу, даю слово більше не бліднути. Нічого особливого я не мав наміру сказати. Нічого особливого, Ніна Олександрівно. Якщо мій друг, наш вельмишановний Мирон Лаврінович, далі не перебиватиме, я, з вашого дозволу, до кінця виконую свою місію оракула в коротких рисах намалюю вам ваше майбутнє. Ви ще не бліднете? Вона почервоніла, ляпнув Арзамасцев, сам нітрохи не ніяковіючи. О, друже мій цицероне, вмовкаю. Та Македонова його обіцянка не вдовольнила. Випий і зійди зі сцени. За твою прозірливу мудрість, промовив Арзамасцев і випив до дна. Моя прозірливість не потребує твоїх рекомендацій. Як талант Ніни Олександрівни твоїх. Ні, пробач. Ми на власний ризик вихопили людину з нічого. Не з нічого, а з всесоюзного кіноекрана. Це все одно. Вихопили і кидаємо в океан пристрастей, де бурхають стихії, де на неї чигають підступні рифи, де тепер. Арзамасцев налив фужер вина і підсунув головному режисерові Випий і зійди зі сцени. Е, ні, пручався той. Яке горе, що ти старий. Це не має відношення до даної теми. Має, наполягав Арзамасцев. Коли б ти був молодший, не був такий балакучий. Це позбавило б мене необхідності слухати твої бездарні монологи. Ти це кажеш мені? Мені? Уяви собі. А чому ти це мені кажеш? Тому що ми не в театрі. Вони обидва вдоволено зареготали. Видно, майнув у Ніни здогад це гра. Така собі умовна гра. В театрі сувора субординація, поза театром воля воленька. Певно, що так. Та до кінця розібратися в ситуації вона ще не могла. Одне ясно. Складний це світ, складний і заплутаний, в якому треба грати і на сцені, і в житті, бо інакше втратиш спортивну форму, як футболіст або боксер. Так от, про ваше майбутнє вернувся до свого Македонов. Його широке, плескате, мов головка сиру обличчя з каченим носом і водянистими очима зайнялося рум'янцем натхнення. Зморшки, що тяглися від рота аж до ушей, то витягалися, то стискалися, наче щоки зроблені були з еластичної гуми. Та коли Македонов захоплювався і промовляв, його обличчя здавалося гарним. Він майстерно грав роль пророка з якоїсь ще ніким не написаної п'єси. Арзамас являв собою повну протилежність Македонову. У свої 50 з невеличким гаком років Мирон Лаврінович старанно і не без успіху зберігав сліди колишнього молодецтва та вроди. Менш освічений і не такий розумний, як його друг.